الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daren goma sha tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da ɗari hudu daren alhamis daren alhamis wato daren goma sha tara ga watan rajab ya zama daren ashirin kenan daren ashirin ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da ɗari hudu da ashirin da shida wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan August shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibn abi zaid al ne. Allah maɗaukacin sarki ya gafarta miki muna gaɓar ƙarfe ta wannan littafi idda mala yake cewa wattiba'u salafi salihi da kuma bin ɗan mazan jiya mutanen kirki wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansu da kuma tsayawa a bisa ta wa iktisa'u atharihim da kuma bin gurabun su duk inda suka taka suka tsaga kafa to a biyan nan wurin ba barna ba ke ba kafa ba ke wa liski bisari lahum da kuma roƙon musu gafara cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu kamar yadda alqur'ani yake cewa na ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana lil ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to mun fara tattauna waɗannan matsaloli a jiya sai lokaci ya tsire mana waɗanda na kawo mana bayanai na ƙur'ani da sunna da kuma fassarori daga malaman salaf tun daga shi kansu shugaban ba baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wajibi ne a tsaya akan tafarkin da shi da shi suka karantar sa'annan duk wani kwaikwayo da za a yi duk wani kafin addini da za a yi duk wani salon addini da za a yi lallai ne sai dai a tsaya a bisa fahimtar da shi da ainihin sahabban da tabi'ai waɗannan waɗanda ya siffanta da khairun nashi to duk sa'ad da muka ce khairun nashi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan waɗannan da ya rayu da su a cikin gida matansu da 'ya'yansu da jikokinsu a waje kuma shi ne ainihin sahabban nashi Allah ya kara musu yarda baki ba. to idan ka fahimci wannan bayani da kyau ajiya ce nake duk sa'ad da muka faɗi haka sai a samu wani ɗan ƙungiya ko ɗan ɗariƙa ko ɗan mazhaba ko wani da yahude ko kirista waɗannan baki ɗayan su ka tattara suka aje su gefe guda sai ka same su sai su ce ƙarya suke ba manufar su kenan ba sai na ce ai manufa da kansu yake faɗin manufar kuma kowa ya ke je a duniya saboda faɗin maganar mai ƙarara har wasu suke cewa gaskiya ne abin da muke faɗi sai dai muna fito da abin yana yin ƙarara ne da yawa gaskiyar tana fitowa ƙarara ne a ɗaurin kaɗan yawa, ana ɗan kakkaucewa a bar ƙur'ani ya yi magana mana a ji ne ƙur'ani yana yawa ne ƙur'ani ƙarare ke fitowa a bar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ba yanzu mutanen da aka ce kuma suna faɗin abu ƙarara shi ne za a ce kuma suna da wata manufa ga da'awarsu kuma suna ɓoyewa daga sa'ad da muka fara karatu a wannan masallacin da nake magana tun watan june 1980 yau shekaru 25 kenan da watanni zuwa yanzu da nake magana babu wani wanda ya taɓa tuhumar mu ko a wannan masallacin ko a wani masallacin da cewa ai ga sun canza daga yadda suka faro da awa. tun da ake da awar haka ake yin tun da ake yin da ayar haka ake yin ta tsawon shekaru ashirin da biyar za mu ci muna rufe wata manufa samu muna da manufa an haifi wani ɗan har ya yi aure har ya haihu a ce kuma har yanzu ana rikewa a halin ana da wata manufa saɓanin abin da ake faɗi matsalar da ta faru shine irin bayanin da na jiya bidi'a da san zuciya ta lugugunta mutane har sun waye gari in an kawo musu sunna da gaskiya ba sa fahimta sai suka fahimci cewa akwai wani abu yawanci a ƙasar nan tamu malin masu saba yi wa jama'a ƙarya saboda haka duk yadda wani malami ya zo duk yadda zai fito da gaskiya ya faɗa ba za a yarda ba ba za a fahimce shi ba saboda ne saboda ya taki sawun ɓarawo ina ma'ana ya taki sawun ɓarawo wata biyo ɓarawo da gudu idan ya sa wata kana ya ɓoye in ka zo ba ka san me ake ba ka biyo gurin ko a ɗauki kai ne ko a hauka da duka ka tashi hauka rawo kuma kai ba ɓarawo ba mun taso muna da aya a ƙasar da yake an so biyo da kansu yana siffanta ta da cewa abin da ke cutar wannan ƙasa ta ne shine ulama usu'i miyagun malamai to miyagun malaman nan ayyukansu na da yawa akwai bid'a akwai son zuciya akwai ƙarya akwai fasikanci akwai zalunci akwai danniya akwai wulaƙanta mutuntakar ɗan adam wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ɗan fodiyo yake yawan kuka da ainihin malaman ƙasar hausa ke nan. karanta littafin ɗan kodi ne suna usulul tariqi usulul tariqi littafi ne da yake shafi goma sha biyar ba sannan ɗan fodiyo ya yi bayanin halaye da ɗabi'un malaman najeriya ta irin wannan halin da muka samu kanmu muka zo muka fara da'awa to duk yadda muke bayyana ga manufar mu ga manufar mu su jama'a suna fahimta amma miyagun malaman su suna ce musu ku a hankali akwai ta wata manufa ban da wannan da ake faɗi ya kowa ya san mu ba yan shi'a ba ne kowa ya san in najeriya yau kowa ya koma gefe guda ya zura wa yan shi'a ido mu kaɗai ne muke tunkara su mu tona asirin su mu bayyana munanan aƙidojin su duk wani kalubale da suka kawo sunan mun ba su ansa daga nan ba su sake yin magana kowa san mu kaɗai ne a najeriya muke yin haka ƙungiyar izala da ƙungiyar izala ta asali da ƙungiyar izala ta gaya ɗan tawaye mutanen kaduna da ƙungiyoyin ɗariƙu da wasu duk ƙungiya da ta sani baki ɗaya babu wata ƙungiya da ke muƙabalanta ɗan shi'a kuma kowa san ɗan shi'a ke yin taƙiyya mu ba ma yin taƙiyya balle a ce ai manufofin namu muna ɓoyewa ne gaskiya duk abin da muke faɗi shi ne haƙiƙanin abin da yake zuciyar mu shi ne abin da yake bakin mu duk inda ka taɓa mu duk inda ka raya duk inda aka buga duk inda aka tashi har al'amari ya yi tsamari cewa muke yi a tara duk malamin da yake da ja da mu a zaunar da mu da shi ya faɗi menene matsalar shi game da mu ba matsala ce ta cewa za a taru ko a ja kunnen mu ba kunnen mu ya wuce a ja shi jama'a kuma ne ana jan kunnen yara ne mu ba yara ba ne ba yara ba ne yaro ne ake jan kunnen suna yaudara ku suna ce muku yara sun ta suwa ne ne yara tsakaninka da Allah shehi idan mu yara ne ka bari za mu je amarya ka mana tatsuniya ko kuwa yara ba su ne amarya su in an yi sabo amarya ba yara na zuwa a yi musu tatsuniya ba idan har mu yara ne za mu je amarya ka tarin mana tatsuniya da daddare bayan cin abincin sallar isa eh ba zai yadda ba amma ya gane mu ba yara ba ne ko yana tsoron ta'adi amma a wajen addini sai ce yara ne ko ga ba maganar gaskiya ba ce ina fatar mun gane saboda haka ba magana ce ta yara ba ba za ki ce wai je a kai mu wai a mana faɗa ba ba maganar faɗa ba ce maganganu ne muke ɓare su waɗanda yake idan maganganun nan sun yi muku nauyi kamata ya sai mu zauna ko kuma ku zauna sai a lissafo abubuwan da ake tuhumar mu a kai ba zama ne za a yi na kwana ɗaya ba ba na aya ɗaya ba ba na wata ɗaya ba za a zauna ne matsalolin suna da yawa ai ta tattauna su daki daki daki daki saboda gyaran addini ake su don mu wannan abin da muke faɗi a aƙida ce kuku mu in muka faɗi a bakin mu ƙidan mu ce yadda muka yadda da la ilaha illallah haka muke yadda da mas'alolin mu na fiqh duk abin da muke faɗi mana mun fiqhun mu ba irin fiqhun malikiya bane fiqhun malikiya mai iziya malar rufa'i mai mai iziya yake malar shafili shafili cewa ya furu izaniya ne na zato to mu fiqhun mu ba ne na zato ba duk fiqhun mu mu yaqini muke da shi don muna tsotso shi daga Alƙur'ani ko sunna a ƙarƙashin wannan abubuwan da muke faɗi ba yawa za ku kuna koma gefe guda kuna guna guni ko an riga an san mu ba ma ɗaya kan mu duk inda muke don dan ne za a tsaya ana ce muna ta kwashe muku mutane muna kwashe ɗariƙa mutane muna kwashe izala mutane muna kwashe shi'a mutane muna kwashe kiristoci mutane kullum muna nakasa ku rage ku muke mutane suna ta fahimtar mu kuma kuna ce mutanen ku ba ta abin da ake faɗi ba ta manufar ke ban ba to mai ke ke manufar mu zauna da ku mana da aka tattara matsaloli guda goma sha bakwai aka kai majalisar mai martaba sarkin musulmi ne aka ce sai aka ce ga wasu yara sun kawo wata abubuwa waɗanda sun saɓa wa mazhabar malikiya wannan ya yi daidai kai ƙara kenan an shigar da ƙara kenan a cikin wannan tafiyar akwai wakilin izala a ciki shi ne sunan biyu a ciki akwai wakilin ɗariƙa shi ne ɗahir bauchi akwai ainihin sharif sale wakilin ɗariƙa ne duk aka tattare waɗannan malaman suka ce suna kuka ne an zo an kawo wasu matsaloli su ba su ba su yadda da waɗannan matsaloli ba amma abin mamaki sai aka je gidan kurkukun sakkwato aka fito da bello yabo da musa lukuwa sai aka zo aka yi musu tambayi akan waɗannan matsalolin matsalolin ga duka duka daga cikin matsalolin guda goma sha bakwai kwaya biyu ne ko uku kawai su suka faɗi sauran sauran mu ne muka faɗi a nan ƙasa to ina sauran suke da bello ya da musa liko ba su isa su wakilce mu akan abubuwan da muke faɗi ba kowa ba sai ya zo a tuhumce su a kan abin da ake miki tuhuma tun da yanzu an kai kotu ne majalisar da aka kai kujerar ɗan fodiyo ce yau ita aka kai ƙaranmu. mu su za mu lalata abin da ɗan fodiyo ya kawo kenan to amma wani abin mamaki ba mu san me yasa duk daga cikin koke-koken su goma sha bakwai ba su kawo matsalolin yan shi'a ba ba su kawo matsalolin yan shi'a a cikin fiƙo ba ba su kawo matsalolin eh, misali rubaki ya ba da fatawa kan haramcin cin karfashe da ƙurugu wannan aƙida ce ta shi'a sun ce cin kifi karfasa da ƙurugu haramun ne rubaki ya ba da wannan fatawar ka je ka karanta littafin wanda yake tsohon almajirin ne aminu aliyu wanda yake ciyaman na local government na jisai na yanzu shi ne alamomin gane ɗan shi'a a ciki ya faɗi ya ce a gaban shi zai zaki ya faɗi wannan magana me yasa ba a gabatar da wannan ba zai zaki ya ce Khalid bin Walid ba sahabin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma waɗannan malaman suna karanta da cewa sahabin annabi ne zai zaki ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama mubiratu dan uba ya ce miki mazinaki ne ya ce Abu Huraira makaryaci ne yana ƙirƙirar hadisan ƙarya saboda ana ba shi sadakar tuwo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dage-dage. waɗannan kamata yakin da ana tsara ne gaba ɗaya ba sai a ji tsoron Allah sai a haɗa duk sai a kai sannan sai kuma a kira kowanne kai malam Asar ana tuhumar ka ta ce Allah a sama yi tuhumar malam Asar da aka ce ko kuma musa mukuwa kun ci doki kai kuma albani ta ce gaskiya ne eh, adalci ake so a yi kar albani ne risala ya ce kar aibin isra kai kuma ta ce a yi to sai a lissafo matsalolin yadda suke sai a bi kai kuma zai zaki ka ce cin kifi kurungu da haka ba daidai ba ne ka ce mugura su ɗan uba mazinaci ne eh, wannan kuma ya ne eh, da abu hurera makaryaci abin a ilimin za a kowa sai a bi a zaunar da shi a tambaye shi kuma a ba shi lokaci ya je ya bincike ya taho da ko da kwando nawa ne ko buhu nawa ne na karatu a zo gaban malamai ne a zaizabi amma sai aka yi zama na aya ɗaya da rabi kawai da aka lissafo matsala waɗannan mutane biyu ma suna kurkuku aka je aka zo da su ba su ma san me za a magana a kai da kawai sai aka zo da su aka zauna da su aka ce kun ce kaza kun ce kaza suka ce to ai na ɗaya kun kira da mu san me za mu tattauna ba na duba ku ba lokaci na mu je gidajen mu mutum ko mu taro ba na uku kuma matsalolin nan duk da kuke faɗi kwaya biyu ne ko uku ko mu muka san cewa mu muka faɗi sauran ne yasa ba ku nemo waɗanda suka faɗa ba su zo su kare abeban su kun jibga mana tuhumar da ba ta mu ba an adalci su ba adalci ba to shi yasa har yanzu an kasa maganin mu mu daina faɗin abin domin ne ba a zauna da mu an tattauna ba ya ce wai a kira mu majalisar wani martaba sarkin zazzawai a mana faɗa ni ina gaya muku addasta kunku ne wani abu na kuskure kanina ma zai zaunar da ni mun faɗa wani min nasiha a maganar da amma a maganar karatu duk abin da ka ji na faɗa a duniya wallahi tallahi ka isa ka zo ka ce za ka yi mun faɗa ba ko kai ka karantar da ni duk malamin da ya karantar da ni a duniya ya ji wannan magana duk abin da na faɗa kar ka kira ni ka ce za ka yi mun faɗa sai dai ka kira ni me yasa ka faɗa haka saboda wannan shine manhajin da muke bi na salaf sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'ad ibn abi waqqas aka tura shi ya zama kwamandan yaki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu ya fitar da wannan hadisi da isnadi sahihi Bukhari ma ya fitar da shi a cikin sahih Bukhari ba tare da ambaton isnadi ba sahihin hadisi Sa'ad ibn Abi Waqqas ne tafi yana kwamandan yaki dare ya kwanta bacci ga shi lokacin sanyi ne sai mafarki sai jana ba ta kama shi gari ya waye ya juyo ya tambayi ɗan uwan abokan tafiyar shi malamai ne kuke gani ga jaraba ta same ni ga sallah asuba ina so in yi amma kun ga kuma fa ana cikin ƙararar sanyi sanyi ya yi yawa ba zan iya wanka da ruwan sanyi ba ba ruwan ɗumi kuna ganin na yi taimama in yi sallah suka ce ina ai dole ne ka nemo duk inda ruwan ɗumi yake suka ce ina ruwan ɗumi ke dole ne ka san yadda za a yi yace in yi wanka da ruwan sanyi zan mutu kuma Allah yake wala taqtulu anfusakum innahu inna Allah kana bikum rahima har ka kashe kanku Allah na jin tausayin ku yake da muka ja suka ja yake sai na rabu da fatawa su sai ne wa kaina fatawa ni ma malamin kai ne yake da ne fatawa sai ne taimama sai ne sallah muna isowa gida kukan farko da suka fara yi sa'ad bin abi waqqas shugaban da ka naɗa mana ya je ya yi sallah da janaba bai yi wankan janaba ba manzo Allah yake haka jawabin yake yake ba haka jawabin yake ba sanyi ne ya zo ga dare mai sanyi ne mafarki ne musu fatawa cewa ba zan iya wanka da ruwan sanyi ba zan mutu suka ce babu sassauci shine ni ne wa kaina fatawa na je ne ke mana mai sallah manzo Allah sai yake me yasa kai haka manzo Allah bai haishi da fada ba Allah ya la'ance ka Allah ya kaza Allah ya kaza Allah za ka aya yake me yasa kai haka sai na ji Allah yana cewa ne wala kusa anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kasa kanku Allah na jin tausayin ku yake sai ga Allah ya kalkale da bariya har sai da aka ga hakoran ki yake abin da kai yayi daidai ba lalle ne ya zama wanda ake tuhuma shi ne bai da gaskiya ba ba ne wanda ya zama yana yawan tuhuma yana yawan kuka yana kan kara an zalunce shi ya zan shi da gaskiya ba wannan shi ne misalin farko misali na biyu hadisin da al Buhari al-Bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka fitar hadisi sahihi yanzu Allah ya naɗa limami a masallacin Quba limamin duk sanda ya tashi sallah in yi Fatiha sai qul huwallahu ahad sannan sai kuma ya surar da zai yi sai ruku'u in ya tashi raka'a ta biyu sai Fatiha sai qul huwallahu ahad sai kuma ya wata surar sai ruku'u sai wasu mamu suka kulu sai abin ya ba su hauki liman ko dai kulhu wallahi nan in ita kadai ita kadai in kuma wata sura ce dole kulhu wallahi ba na son wannan irin hadawa da yake yi sai aka zo nan da nan sai masallaci suka zo liman ko eh, kullum sai fatiha ko sai kulhu wallahi sannan kai wata sura me yasa yake ina son ka ne to mu ba ni son kai haka yake to ni kuma ba zan bari ba ya rage ko dai ga masallacin ku nan ko kuma haka zan yi liman to ya suka iya ba wanda ya kai shi ba wanda ya iya kamar shi sai suka haƙura amma kullum liman yana yi suna tsulewa ba sa jin daɗi wannan shi ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ziyara haka abin yake ya zo cikin hadisin bukhari da muslim haka ce ga Allah bin ranar asabar sai ya je ziyarar masallacin Quba da kafa na yake tafiya to ya kawo ziyara sai suka ce alhamdulillah dama ga abin da liman yake yi mun yi mun yi liman ya bari ya su bari yanzu ne suka kawo ƙara suka kawo kuka suka kawo sun kawo hudkatar musulunci kamar da aka kai mu hudkatar musulunci to me ya kamata a yi sai a aiki da duka sai a ce an cire shi sai a ce an sa shi an sa shi an sassan an dakatar da shi ba zai wa'azin kasa shi ɗaya ba ba zai wa'azin kaddo tafsirin azumi ba nan sai yanzu Allah yake zo nan liman me yasa kake naci wa qul huwallahu kullum bayan fatiha kafin surar da za ka yi me ya hana ka kai abin da jama'ar masallacin ka suke so yake anan ya Allah ina son kul huwallahi manzo Allah yake hubbuka iyyaha adkhalaka Allahu aljanna san da kake mata to Allah ya shigar da kai aljanna to shi kenan ku kuma kada Allah ya sa ku bi dan aljanna sallah ku je ku sallah lije ko ku bi dan wuta ko kuma ku bi wanda dan eh, abin nan dan tudun a arashi wannan dai garanti ne dan aljanna kun da an kashe fitina yanzu su suka kawo kara kamar kace su suka da gaskiya amma da aka je aka wargaza magana ta sai ya zama ba ainihin wato shi ne suke da gaskiya ba shi yake da gaskiya haka al'imamu ahmad abu da tirmidhi na sa'i ibn majah sun rawaito hadisi wani dattijo ɗan kanin shi ya tura shi neman aure da yaji aka yadda ba a basu ranar ɗaurin aure sai da aka zuwa aka musu wulaƙanci sai aka ɗauki ƴar sai aka ba wani sai taho da cikin zuciya an yi mana rashin gaskiya ce ko da aka yi alƙawari ko da aka yarjejeniya muka yadda mun gayyato mutane a zo zauren ɗaurin aure kuma sai mu ji an ɗaura da wani to tun da an yi mana wulaƙanci ina da ɗa sai ya je kai sai ɗaura aure da ɗansu da wannan yaro ya yi haɗin zumunci kenan bai gaya wa yaron ba bai gaya mata ba kawai ya yi ne don ya huta zuciya da aka je aka gaya wa yarinyar ita kuma dan kuma yadda budurwa ce ma'ana ta yi ko ta gama foli ko ta gama university kafiya ta ce san ba ta yadda ba sai ta je ta kai kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah bai ce Allah ya tsine miki albarka ya ga magana ubanki kira. bai ce mata haka ba sai ce a kira uban da aka kira uban sai ce ya yi abu ya faru sai ya lissafo kamar yadda yarinya ta faɗa sai yanzu Allah ya ce to yanzu al'amari a hannunki yake ko ki zartar da auren da ubanki ya ɗaura miki ba tare da izinin ki ba ko kuma ki ce da ki zartar da don haka aure ya mutu to da ta ji haka sai ta ce na'am to yanzu na yadda amma na yi abin da na yi ne don iyaye su san cewa ba su da iko a kan ‘ya'ya irinmu ka je ka binciki kalmar irinmu sharhin abu da shamsul haq al-abadi ta habibu sunan ibn kan irinmu ma'ana manya rikakku sarka da take ƴar ƙarama tana firamare tana jesus tana ɗan ƙarama yadda kake da cikakken iko ba ta balaga ba sai kai mata auren dole ka kama ta ka kai ta wannan aure ya yi amma duk da ta balaga a shari'ar musulunci ita ce yar da take da iko a kan in ta ce wani to dole sai dai ta ba ta in ba haka ba ba dai wanda kai kuma take so ba magana ta tafi kasa ƙarfi sai in ka lallace ta ku yi sulhu in kana son cikakken iko a kan karka a shari'ar musulunci sai ka aure da ita kafin ta balaga amma har ka sake ta balaga ta rubuta NCE ta rubuta waye ta rubuta kaza ta zama da ta babba to shi ke nan kan sai dai ya sai dai shawara to yanzu annan wannan hadisin na uku da na kawo karanta global mara yana nan cikin kitabun nikahi wannan hadisin shi ma yana tabbatar da cewa shi ma yana tabbatar da cewa in an kai ƙaran mutum sai an kira shi in an kira shi ba faɗa ake miki ba sai an ji ta bakin shi sannan ai hukuncin gaskiya haka manzon Allah ya sayi nan aliyu wasiya a cikin hadisi Hassan, wanda al imam Abu Dauda da Ibn Majah suka rawaito manzon Allah yake in ɗaya ya kawo ƙara kar kai hukunci sai ka ji daga ɗaya ba a cikin ai wannan da ya kawo ai babban malami ne ai wannan da ya kawo ai ya zo yana kuka ai wannan da ya kawo shi ne da yawa yawa ɗin ba shi ake dubawa ba kukan ba shi ake dubawa ba don wata mata ta zo sun yi faɗa da wata sai ta zo wurin alƙali turaihi tana kuka sai mu biki ya ce ai algafa ta mala wannan mata an zalunce ta dubu ta tana kuka yake gafara nan kuka alamar gaskiya ce yake yan uwan yusuf ba sai suka je suka hallaka yusuf ba suka dawo suna kuka ne wani ba annani ne ba ne zai je mugun abu kuma shi ke ne kuka saboda haka kun zalunci kanku mu da ba ku zalunci mu ba kanku kuka zalunta don in kun yi wannan abin ne don ku hana mu ci gaba da yaɗa irin wannan da'awar sannan ma karfi ya ƙara mana da karfin gwiwa domin yaya haka yi ku nan ku ne shekaru kusan talatin da biyar da suka wuce kuka kai abubakar goma kara wurin gawa cewa ya zo yana faɗa muku yana faɗin abin da ba kwa so ku dinnan dai ku ne da kuka je kuka kai shi abubakar gini ko munar da ya faɗa ke nan ƙa'idar ya faɗa ya ce wa garan sai ka kira shi sai ka kira ni sai mu zauna ko da ko ba musulmi ba ne ya amma ai ka san ka girma cikin musulmi ko nan ne da sun ya girma ai ko mai gidansu yana nan da ya koya mai gyaran keke an ba ya mutu kwanan nan ba yana yaro ɗan ƙarami kafin ya shiga soja nan ne da sun yake zuwa yana koyon gyaran keke mai bambancin garan kuma daga haiti har an ga san kawai a jini ne dai amma a nan sabon garin zariya kofar gidan iyaye girma to ne bai sani na hausa da musulmi ba don haka malam zakar gumi yake ka kira mu mu zo mu zauna ko da yanzu a wannan matsala ai ne sauki ta ma fi komai sauki a zo a zauna mana da ya ce to ya ce so ku zo shi ma ya zo sai a zauna sai a tattauna a ji hujjar kowa sai suka ce mun ce ka hana shi za ka ce wai shi waye za a zauna da shi yau ya sake da ya ce malai bakar gini Sun ce da za zauna da kai da sai malai bakar gini ya ce sai a ban in dora faɗin abin da nake faɗi sai in ci gaba da faɗin abin da nake faɗi mu ma abin da muke cewa kenan ko dai ku kira mu a zauna a saka kamarori na bidiyo da na komai a ɗauka in ma za ku sa live ku sa CNN ko jazira ko Arabiya ko BBC World ba mu san a editing komai a sa a zauna a tattauna a gane waye ke da gaskiya wane ne ba shi da gaskiya haka shugaban ƙasa ivory coast ya yi ba musulmi ba ne Ya ce ya za a ce musulmi kullum suna saɓani wannan yana kaza wannan yake kaza wannan yake kaza wannan yake kaza ce wai addinin daga ina yake aka ce daga maka yake a jiya ɗibo malaman maka su zo su yi karatun nan a jiya abin yake daidai eh, ko muna ce mai sauki aka je aka ɗibo malamai ce ku zauna ko kuma malaman ivory coast ku zauna a ji ku waɗannan ku zama ku ne alƙalai mu kuma an kallo ne tunda mu ba na sallan muke ba shugaban amurka su da aka yi nan da nan aka gane inda gaskiya take yake ce ke nan ku da baku da gaskiya kar in sake jin motsin ku a ƙasa ta shi kenan ƙasar ivory su zauna lafiya a yanzu haka ake a ƙasar ivory a nan fadar mai martaba sarkin kano haka aka yi shi sharif salon shi ya ɗauko ƙaran malam ja'afar daga can maiduguri ya zo ya kawo shi nan saboda ne saboda malam ja'far yana tafsiri ya samu karbuwa sunna na yaduwa me zai biyo baya sai aka je sai aka kai Wa ya'yan gidan nasir kabara suka je za su kawo ɗani shehun borno yake kai hausa ba na son hayaniyar ku ko na san kana ku san hayaniyar ku wannan da yana tafsiri kowa yana so to ku bari ya koma gida san shi ne da ya dawo kane shi ne sharif da ya zo ya gungun ɗan ɗarika aka je aka kai ga asar karawo ya ce allah a sama yi sarkin kane allah ya rufa asiri ba jahili ba ne domin graduate ne na sas sun ce arabic studies saboda haka me ya faru sai ce a biya a kira shi da aka je aka kira malam asar? sai ya hikima da zaki sai malam abdulwahab su biyu suka tafi ya ga harun ya musa su biyu suka tafi ba su yi ya ba su kuma waɗannan suka je suka yi gayya motoci daga local government da mandirai da ganguna wannan ya sa majanyi wannan ya sa makawuya wannan ya sa rataya suka suka zo suka suka fada saboda siyasa aka je aka taru sarki ya ce to kai aka kawo ƙara an ce ka ce Allah na sama ga su duk waɗannan malaman da ba hikima kenan wai duk waɗannan malaman suna kukan ka ka ce Allah na sama to shi kenan kana da jawabi ya ce yana da jawabi to ta ci kai jawabi ko ta ce ruwan ayoyi kawai yake yi kawai yake ruwan aya ba a zo tafsiri ba ba a zo hadisi ba tukuna ba a zo fassara ba ruwan ayoyi yake sai da ya aya guda sarki ya ce yaro tsaya ya ce a'a ai ran ke daɗe ni ba ma ni zan yi magana ba ni tare fage nake ba malami na nan a ganin shi zai magana Ya ke tare fage nake malami na ba kuma shi zai jawabi ni ina gyara hanya ne kai ya ce ne eh, ya ce ya ce ce ta kai ne sarkin malamai ko ba shi kenan ba to kuma ku tashi ku jawabi sai suka ce ba su shirya ba wannan labarin da nake faɗi wallahi alama a ƙoli shahid live haka sa a gidan talabijin na kano Shi ne muka haɗu da wani alhajin birni a jidda mun ga umara mun zauna muna tattaunawa shi ne yake cewa yake haka kuke ta karatu su ne kuna ta ƙura malaman mu yake haka aka sa live malaman mu suka ce ba su shirya ba yake to malamin arziki ya taɓa cewa bai shirya ba shi da kansa yake faɗi wani alhajin birni ne da kano kuma na ne abin da muka ce kenan a yi mana adalci a zauna da mu amma sai a ce wai a zo a mana faɗa a yi mana fada? duk yaran nan da suke canza muku al'adu na hausawa duk ɗan diraman nan na kan ɗan matan nan da suka canza al'adar hausawa suka mai da ita al'adun indiya kun taɓa fara su kun yi fada? faɗa knockout da ƴaƴanku suke bugawa da sallah irin na kiristoci ku ji ana buga knockout tun daren sallah har garin sallah yayi ranar sallah ɗan ku su sanya hulan hana sallah su tafi filin idi da ita ɗan ku su sanya sarƙa a wuya maza su sa gazal su kawo ɗan kunna su sa duk wannan abin da kitso duk da ku hana su ba sai ku ce yanzu ana canza addini duk malaman da suke kai muku ƙara duk wannan abin da ake kowa ya san ba daidai ne, ba musulunci bane ba al'adar arewa bane amma me yasa sai ku ainihin yi game da waɗannan abubuwan addini yana ta lalacewa al'adunku suna ta lalacewa duk wannan bai dame ku ba sai an ce Allah na sama sai ku ce wa ai mai risala ma da ya faɗi ya ƙuruciya ce mai risala a ƙuruciya ce kuma ce sanda mai risala ya rubuta risala yana shekara nawa yana shekara sa da ya rubuta wannan to kuruciya ce ko to ni kuma sa'ad da na faɗi waccan maganar na ce ba za a yarda da maganar shi ba na fi shekaru talatin da biyar ko a wannan lokacin da ni da shi nan waye girma wani in haka ne ni da ne risala a kaɗa mini kenan ma in haka ne a akan zulfatul isra'a ni da da ne kenan tun da na ninka ki biyu ko da haka ku dole yin zalunci wallahi sai kun yi adalci tukuna in ba haka ba haka za a yi ci gaba Allah ya kiyaye duk waɗannan bayanan na yi su ne saboda shimfiɗar da nake yi a kan cewa an ce wai muna da wata manufa saɓanin abin da muke faɗi shi ya sa na halarci nan gaba gare ni ga ainihin manufofin namu daga bakinmu in ya so in ka ji duk wanda yake maka suna da wata manufa saɓanin wannan sai ka ce to kawo mana a ina suka gaya maka a ina suka rubuta a ina suka yi magana kai da su kana da kasar na bidiyo ko na audio ko cd ko ka kana da rubutacce a wani wuri ko a intanet ko a menene inda su suka rubuta suka ce ga manufar su saɓanin wannan manufar tamu ita ce kamar yadda na faɗi a jiya na ce mun azata a kan intanet da harshen turanci da harshen farisanci da harshen larabci da sauransu yanzu muna kan aikin saka ta da harsunan kasashen mu mabambanta na Najeriya a harshen Fulanci, Barbarci, Nufanci da Hausa da Ibranci da Nufanci da makamantan waɗannan yaruka. Amma ga wannan da ke yanzu da ɗumi da larabcinta yadda na fara karanta ta jiya. Manufar mu ta farko ita ce arruju'u ila al-Qur'an al Dawowa zuwa ga al mai girma wajen koyon karanta shi da fassara shi da kuma tabbata shi shi yasa babban malami daga cikin malaman da ke bin aqidar salafiyya a ƙasar nan alƙalin shari'ar musulunci Abubakar Mahmudu Gumi da ya tashi rubuta littafin su sai ke rabbin Azhar ila ma'anil Qur'an dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anonin Alƙur'ani wato da ba yau tafsirin ne za a yi ba da ma ana yin tafsiri a ƙasar Hausa ana yin hadisi amma matsalar ita ce in an tashi yin tafsirin ana karkatar da mutane ne shi ake kawowa ana kawo wanda tsofaffi za su ta kuka suna jefa sadaka in watan azumi ya yi kowa zai je kaso kurmi ya siyo tafsirin jallalai ne in azumi ya wuce sai kowa ya je fansar da shi ba shi da bukatar kai za a karanta ni don a ji daɗi don haka sai ce to wannan tafsirin zai yi ƙoƙarin dawo da hankalin mutane zuwa ga ma'anonin alƙur'ani to shi yasa karantar da alƙur'ani sai sa ba mai da irin ƙira'a da ake ta gadon gargajiya wadda ba ta da tajwidi ba a zo ana karanta alƙur'ani kamar ƙur'anin nan da harshen hausa yake to ba mai da irin wannan ba dole ne a dawo da mutane yara manya maza mata kowa da gargadon iyayensu ya iya karatun ƙur'ani yadda ya kamata sannan da cewa karantar da karatun alƙur'ani shi ke gaba fiye da karantar da waƙoƙi saboda a ƙasar nan waƙoƙi ake ta karantar da mutane sai a ce wai ta haka za a saka mutane ƙaunar addini ba yadda za a saka mutane ƙaunar addini sai an dawo zuwa ga alƙur'ani mai girma sannan wa sunnatin nabawiyyatu sahiha da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ingantacciyar sunna shi yasa tsofaffin anguwan nan da dama sai suke cewa ai albani karatun annabawa yake yi karatun annabawa saboda me kowa ya je mu cewa tsaya muke Allah da annabi sun ce kaza to saboda haka sunnar da muke cewa a dawo ce sunnar da ta inganta ba kowace karmaka karmaka a kawo a ce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a ashe abin da ya tabbata saboda an sha dare an yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana kirkiro abubuwa don a ɓata addinin musulunci na daga ƙarurayin da aka gada a hadisai a ƙasashen nan namu yau mu sainikum yau mu na naharikum ran azumin ku ran mayyanku wai in an ɗauki azumi ranar talata to dole ranar babbar sallah na ta zama ranar talata hadisin da ya zo akan haka hadisin ƙarya ne ba su da asali to yanzu yana daga cikin manufarmu ya watsar da irin waɗannan hadisan jama'a mun gane irin hadisan da ake kawo wa mutane cewa ukulubul ilma wa su ku nemi ilimi ko da a nufin ne wannan hadisi batili ne bai da asali irin hadisan da ake ainihin kawo mutane ingantattu ne sai a ji a tsara wani abu a gaba annabi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sai suka tsara da cewa wa muslimatin riwaya wa muslimatin bai tabbata ba to ire-iren waɗannan sai an tsaya an tace tsada daga tsakuwar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na daga manufar mu ta wajen sunna kenan sannan wace irin fahimtar muke so mutane su dawo kai muke aza kuma mutane a kai dangane da qur'ani da sunna shine wa fahimuhuma ala nahji allazi kana alaihi salatu salih ridwanullahi alaihi da kuma cewa in za a fahimci qur'anin a fahimce shi a bisa yadda annabi da sahabbai suka ba da ma'anarsa in za a fahimci sunna a fahimci ta kamar yadda annabi da sahabbai suka bayar alal misali gaba. yanzu in akuya mota ta buge ta aka zo aka same ta aka yanka ta sadda aka yanka ta jini ya zuba ko ta yi motsi ko wani abu a nan kasar sai a ba za a ci ba me yasa sai a ce za su ce to me dalilin da yasa ta zama almauku almauquzatu babu wani dalili da ya sa ta zama almauku su domin ma'anar almauku su yadda aka tabe ta sakamakon faɗewar ta mutu murmus a ce me sababin mutuwa wannan sai ake faɗe ta aka ce haramun ne aka amma Allah da ya lissafa sai ce illa ma zakkaitum sai abin da kuka tsarkake daga cikin waɗannan da yake wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wal nasihatu wa man akala sab'u sai ce illa ma zakkaitu dabbar da aka fyaɗe ta da yadda ta faɗe daga tudu sannan da wadda suka kare da uwarta ta soke ta sannan da wacce da wadda dabbobi masu daji suka ci zaki ko kura ya kama yaki sai aka zo aka same ta da sauran ranta sai aka yanka ta sai Allah yake illa ma zakkaitun daga cikin waɗannan sai abin da kuka yanka kadai shi ne zai halatta ku to yanzu wannan ayar da ni da kai an yi saɓani ta ce ba kai da wannan fassarar ba sai mu ce to ko akwai wani abu da zai nuna manzon Allah ya goyi bayan wannan sallallahu alaihi wa sallam sun ce i hmm, da hadisi nan Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta Bukhari ya ruwaito cikin Sahih Bukhari haka nan Muslim haka nan al-Imam Ahmad hadisin sahihi da Abu Dawud ma ya ruwaito shi cewa wata mata baiwa an tura ta kiwo sai ainihin dabba guda ɗaya sai ta faɗi tana birgima za ta mutu matan nan sai ce marmaza ta samu dutse mai kauki sai ta yanka akuyan nan da aka zuwa ga annabi sai annabi ya ce a ci yanzu wannan dabba a ƙarƙashin fata da ake bayarwa a nan ƙasar yadda ake cewa in har mota ta buge ta ko an same ta dare an yanka ba za a ci ba in ta faɗi za ta mutu ba za a ci ba ko an yanka ta wai sai su ce an ƙara fata ne amma dai an yanka ta eh to tun da an yanka ta sadda aka yanka ta jini ya fita ko ta yi motsi ko ta yi wani abu wanda ke nuna tana da rai ya nuna sa'ad da aka yanka ta tana da rai kenan to yanzu ya halatta kenan to sai mutum to baki dabba ta faɗi ta sune wata sahabiya ta yanka ta na ɗaya yanzu wannan ya rufe al'adar da aka saka mutane cewa mace ba ta yanka don a ƙasar hausa hausawa sun yi ƙarya sun ce mace ba ta yanka ce macen da take da ciki cikin ɗa namiji ƙarya sama ƙarya ƙasa da haushe ka tuba lokaci ya yi da haushe ka tuba ƙarya sama ƙarya ƙasa wannan ƙarya ce na biyu da haushe ya sake ƙarya ya ce duk wukar da ba ta da ƙofa ba a yanka da ita yanzu ba a yanka da reza kenan to ya ce ba za a yanka abu da reza ba a bai da kota to wannan dutse ne na ta samu mai kaifi su ke yanka da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to annabi ya ce a to yanzu yana daga cikin fahimtar sunna da qur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai mu in gabbata su ma haka sai mu a yanka Matuƙar sa'ad da aka yanka ta an same ta da ragowar ranta to ya halatta cikin ka faɗa musu mutum saboda ba haka annabi ya nuna sannan qur'ani ya yi isara da yake illa ma to akwai istisnai to abin da muke kiran mutane zuwa gare shi kenan cewa in za a karanta qur'ani in za a karanta sunna a karanta su a fassara su a bisa fahimtar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka dora mutane wannan maganar da muke yi cewa a bi qur'ani da sunna a dawo gare su a bisa wannan fahimta amalan bi qawli rabbina azza wa jalla muna yi ne saboda maganar ubangijinmu ya ce ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى nama جهنم وساءت مصيرا wanda duk yake saba wa manzon Allah bayan shirya ta bayyana gare shi yadda wata hanya kenan wadda ba ta muminai ba to wannan mutum ya lalubo kansu kasa don haka za mu jibga mai abin da ya nemo wa kansu mutum kuɗa shi ta nama kuma Allah ya daren nama ta zama da komai jiya mun yi cikakken bayani dangane da wannan aya ta ji ka samu kasa ɗin jiya za ka ji bayani sha Allah wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da kuma magana Allah maɗaukakin sarki da Allah madaukakin wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da magana Allah da yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ya ku sahabbai ya ku ahlul baiti ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa kuɗin nan da ƙur'ani ya sauka gare ku a zamaninku idan mutanen duniya baki ɗaya suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi to sun shirye yanzu wannan aya da wa Allah yake da yake fa in amanu idan mutanen duniya gaba ɗaya suka yi imani da muslim na amantin biyu da irin abin da ku kuka yi imani da shi ku suwa ku sahabbai ku suwa ku ali baiti da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da mutanen gidansu idan har duniya ta yadda da irin abin da kuka yadda da shi to duniya ta ce yi. fa in ta wallahi in duniya ta bada baya ta amincewa da abin da manzon Allah da ɗan gidansu da sahabbai suka yadda da shi fa fa inna ma hum fi shiqaq to su su ne a cikin ɓata, su su ne a cikin saɓani, su ne za su zauna cikin rigingimu don haka za ka ga duk wata ƙungiya duk wata mazhaba duk wata ɗariƙa ta yi bindiga ta fashe ta inna ma hum su shiqaq domin kowannen su zai ce shi bai gama gamsuwa ba sai ya tasa wani limani ko shehi a gaba tukuna manufar mu ta farko kenan don haka a ƙarƙashin wannan manufar za a tashi a karantar da ƙur'ani a yaɗa shi a karantar da sunna a yaɗa ta a koya mutane ilimin usulul tafsir ilimin ulumul qur'an ilimin yadda ma sahabbai suka rubuta qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san a cikin sunna a ƙarƙashin sunna da salafi suka fahimce ta ba ma da kowane irin rubutu na ake rubuta alkur'ani ba menene yasa a ko riwayar warki take da yawan alif baki me yasa hafsu take da yawan alija wannan fa ne ko in baka sani ba salaf ne suka yi yarki da kake ganin ta haka salafi suka rubuta ta suka tuka ta da suna yawan karya baki su sa alif baki su karya baki su sa alif baki amma wajen hafsu sai suke yawan sakin alif to me yasa me yasa ake cewa alu baki alu baki me yasa ake cewa alija alija wannan ma fa ne salafu duk inda suka je za su rubuta ali baki sai su sa shi da bakar tawada don da aka zuwa a sa ali ja sai su kawo jar tawada su sa haka suka rubuta shi tun daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ne sakartarorin wahayi su ne zaid ibn sabit ali ibn abi talib muawiyah waɗannan su ke rubutawa in suka rubuta shi sun gabatar da shi ga manzon Allah sun karanta sai manzon Allah yana gani duk suna irin wannan rubutu tare da cewa baya iya karantawa amma kun ta tatlu min qablihi min kitabi wa la tahutuhu bi yaminika idan martaba al baya iya karanta amma ai yana ganin irin tsarin yadda suke rubutu amma duk da haka ya barci yana ganin ana sako jarta wada nan nan kaza nan kaza da aka tashi a zamanin sayyidina Usman aka zamanin sayyidina Abubakar aka rubuta qur'ani waɗannan ka'idojin aka da aka tashi zamanin sayyidina Usman aka zo aka rubuta qur'ani masu yawa duk waɗannan ka'idojin aka yi me yasa za ka ga cewa in ana riwayar haske sai ka ga ba ka ganin alu baki wajen kalmar sallah da zakka da kalmar hayati sai ka ga an sa wau sai a alu ja a saman shi wannan ma salafiyanci ne to hatta yadda za a rubuta qur'ani mu kiya muke sai an yadda salaf suka ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da muke kiran mutane dangane da haƙƙin alqur'ani kenan a karantar da mutane qur'ani mutane su karanci qur'ani ɗaya su iya karatun qur'ani mata su iya karatun qur'ani su gane ma'anonin alqur'ani duk matsalar da ta shafe ka ka karanta alqur'ani ka roki Allah da shi sannan muna faɗa. kar ka mai da alkur'ani kayan kwangila a tafi abuja a zube wasu alarammomi wannan tsohon makisi wannan tsohon azzalumi wannan tsohuwar karuwa wannan tsohon kafiri wannan azzalumi a zaunar da alarammomi suna sauke musu alkur'ani a michael noga a sarkin a ainihin hotel kaza suna zaune suna sauke wa wani alkur'ani saboda mai saboda ya yi zalunci efcc ta haska shi to wai sun su zo su kawo duhu su rike ban yadda da wannan ba yanzu Allah yake ku karanta alkur'ani amma kar ku mai da shi hanyar cin abinci saboda wasu mutane za su zo za su mai da alkur'ani shi ne kayan tire da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabi gaskiya jama'a to saboda haka ya ku salafiya ku je ku buɗe makarantun karantar da alkur'ani a lunguna a zaurika a ko'ina kar ku ce ba ku da kuɗin gina makarantar tafizul qur'an ba ku da kuɗin gina santa ba ku da kuɗin kaza zauren ku tsakar gidanku talanka tare ka sami yara guda uku guda hudu kana karantarwa wane zai kawo na ke kawo wane kawo ku je ku buɗe ko ina gina makaranta ko ginin shi ne abu na ƙarshe daga cikin rukunan karatu dukkan karatu yana da rukuni biyar a sami malami a sami almajirai a sami karatun shi kansu sannan hanyar da za a karantar da karatu shi ne lesson plan ke nan turku tabri tarikatu tabri sannan rukuni ko za a yi shi ne abu na ƙarfi in aka samu malami aka samu almajirai malamin na da karatun ba ciyaciya ba ce malami ya fara zuwa alamtar kai fa ya ta bubbuge ƴaƴan jama'a da bai da kai al'amari ba da kai alhakimin ba shi ke nan aika hayaniya daga nan kuma ya kawo rikici sai ki an bata mai don haka ya daina ya nan ku duk ƙarya ne ya kansu ke nan alamtar kai fa ko a ya zan an samu malami an samu ɗalibai an samu ilimi akwai ilimin sannan kuma da hanyar da za a karantar to abin da ke biyo bayan shi ne wurin da za a yi karatu ba ka da sai ka je ka fara masallacin unguwarku in suka ce ba su yadda ba sai ka share kofar gidanku sai ka share falanka tsakar gidanku sai ku tara yara kuna karantar da su alkur'ani ana nan wata rana mu da muke ɗan kasuwa mun buga nan mun shiga nan mun faɗi nan sai ka ji mu mun zo da miliyan ɗari sai mu ce to bari yanzu a gina islamic center duk waɗannan makarantu a zo a tattaro su kowa ya zo ya kawo mana bil aji nawa kake so anguwarku sai na aika maka aji ai maka aji nawa kake so aji ai maka aji nawa kake so shi kenan sai a ci gaba amma in kuka ce sai da santa ta samu sai da aji ya samu to kafin aji ya samu yaran da sun zama yan daba don haka ku ta karantar da su da gwargwadon abin da ya saukaka sannan kake saurari alhazan birni alhazan birni galibi ba su damu da yadda za a ci gaba ba ku je ku da abin da kuke sun suka zo ba su taimaka su zo su taimaka in ma ba su zo ba dai abu zai ci gaba kar ku damu da ɗan siyasa ko ɗan boko ko sarakunan gargajiya ko malaman bid'a duk ku jira su ku je ku ci gaba da yi kai idan ka je ka buɗe makarantar kana karantarwa in suka taso maka da matsala ba ruwanka mu muka ba ka shawara da mu suke in suka yi wa'azi suka yi rabbi ba da kai suke ba kai ka ci akwai alaran ne ci gaba da karantar da yara mu mu ne masu wa'azi mu muka ba da shawara ko ka ɗauka duk hayaniyar da za su so suke ka doma karantarwar ka dawo kana taya to ban mu da su mu muna da lokaci mun ishe su lokacin mu ma ya musu yawa amma sai ita ci gaba da karantar da yawa. mu kuma za mu ta maganin domin ga sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin malaman islamiyya na farko a duniyar musulunci shi ne ya kafa islamiyya a wadul aqiq in kan sama da a kai, kusa da idda jami'ar islamiyya take a yanzu nan yake tara ɗan musulmi daga mabambantan ƙasashe yana karantar da su abu ne ibn abi tafi a ina yake karantar da su a gindin dukiya har ya zo ya samu ya gida a wurin to yanzu wannan kusan ne aka zo aka babbar jami'ar duniya ta musulunci to in ka ce ran da aka samu aka kaza aka kaza za a yi karatu ba za a yi ba Allah ya kiyaye to a kun ji wannan manufar mu ta farko manufar mu ta biyu ita ce tasfiyatu ma alika bi hayatin muslimin min shirki ala ikhtilafi mazabiri kace shirka da maguzancin da ya makalkale wa musulmi iri ga nan ko ta ina ka zo sai ka ji musulmi ya ce ya rantse da kannaka na rantse da karan na rantse da kabarin ubana na rantse da rawanin harkin musulmi a bisa sarki wani na yake na rantsu da gabas da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa Su duk irin waɗannan surkoki da suka makalkale wa musulmi ka je ga musulmi ya siyo kaji manya-manya da manya-manyan albasa kwando-kwando na tumatir ya je ya kai gidan tururuwa ya zube ya je ya ɗaure a mararraba ya je wurin wani suri ya zube ko kuma ka ga musulmi matsala ta taso miki ko je wurin boka ko ɗan duba a duba a biya mu wannan shirka to muna ta ƙoƙarin sai mun tantance sai mun gyara al'ummar musulmi game da haka don haka mu wa'azinmu ba wa'azin mai jihadi kaɗai ba mu muna taɓa ko'ina ba za a ce a tafi da shirka da bid'a da kashi a gindi da fitsari ba a sarki ba a tafi a ji a jihadi ne daga baya a gyara ana nan ana tafiyar jihadin kuma ana tafiya tantance mutane a tace su daga shirka wa tahdirihim min al-bid'a al-munkara sannan kuma muna tsoratar da musulmi game da bid'o'i bid'o'in nan waɗanda suke na ne shi yasa kaga muna kafa littattafan ɗan fodiyo a gaba bayanin wujubul hijra kaga bayanin bid'a shaytaniyya ihya'u sunnati wa al bid'a da mutakasai makamantan waɗannan أصول الطريق للكاتب الفودي تمييز المسلمين من الكافرين حتى أزينا أكرم شد مثالي بل تكفي إذن نشكر فيه الهدى والنهي عنها ده لكاتب إذن في مدخل لكاتب مدخل مع الإمام ابن الحاج معنا tsoratar شد مثالي جمد da don haka wani kullum zai ce ya za a rinka magana in ana magana a kan bid'a ai ana raba kan musulmi ne ai wani ba zai so ba ai wani ba zai so ba a'a lallai mu yana cikin manufar mu muna tsoratarwa muna wa'azi game da bid'a wal afkar jahila al batila da kuma munanan tunani da ya shigo wa musulmi muna ta kokarin mu ga cewa an kawar musu da ainihin irin wannan munanan tunani Yasa sa kuka ga kullum za mu magana nan sai mun samu inda muka faɗaɗo magana a kan shi'a musulmi na zaune lafiya aka zo ana sako musu tunanin cewa sahabban annabi ba amintattu ba ne ba mutanen kirki ba ne don haka ba su cancanci a karɓi hadisan da ƙur'anin da suka zo da shi ba wannan mugun tunani ne ya shigo ko ba mugun tunani ba ne mugun tunani ne da ya shigo wa musulmi ta hanyar ɗan shi'a ta hanyar sa abdullahi ibn saba al-yahudi sannan ya tanqiyatu sunna da kuma tace sunna yana daga cikin aikin mu tace sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ar-riwayat ad-da'ifa wal mawdu'a daga riwayoyi masu rauni da riwayoyi na ƙarya allati sawwa'at safa al-islam waɗanda waɗannan irin hadisan marasa kyau rukattun hadisai su ne suka dukunkuna musulunci musulunci ya zama yayi duhu ba a ganin hasken musulunci hadisan ƙarya jama'a mutum ya zo sauraron zai je a je a wurin malami ko ke sa'ad da Allah ya halicci alifin ba'in ta'in har zuwa su hurufin ya ce duk da shi ɗaya su yi sujuda yanzu suka faɗi suka yi sujuda ko alu ce ba zai sujuda ba to alu ba za ka sujuda ba eh to ko za ka zauna a tsaye don haka in ka dubi hurufin duk a tsaye duk a zaune suke ba a zaune take ba har kujera an yi maka jin ƙaramin shi ma yana da kusa. duk da amma ga shi nan haddara wani a sama ɗan yi amma ali ga shi nan a tsaye Allah ya ba shi kanisi ne ya yanzu wannan hadisi ne yanzu wannan idan wani wanda ba musulmi da ya ji ba sai ce na musulunci kasan shi ba ko jirgin ruwan annabi nuhu sanda aka halice shi ko da jirgin kankan sai da ya kewa bakwai sannan ya zo ya a kai ni da a kai ni ta kawai sai da yazo zai yi wai sai ya karanta fatiha sai ya bayyana bismillahir rahmanir rahim wai na su cewa a bayyana bismillahir rahmanir rahim a fatiha suka kirkiri wannan dan ne don su fara kansa a kan to da waɗannan hadisai suna nan burgi to muna ta kokari yadda za mu bayyana wa musulmi ko a rubuce ko a bayanance a kan yaya aka waɗannan hadisan da su tabbata shi yasa yana daga cikin aikin babban malami na salafiyar wannan zamani nasiru dini wa sunna abu abdurrahman muhammadu dan nuhu al allah ya ji kan maza ba da ya a rayuwarsa har ya mutu sunan ba kankan ma taqribu sunna baina ya al-umma kusantar da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam gaban al'ummar musulunci sunna in ka yi nisa gare ka sai a kawo ta kusa gare ta ta gyaren riya shi yasa littattafan da ke kuɗe da hadisai da isai kamar abu dauda turmiji nasra'i ibnu maja muwatta mudawwana muslim na imam ahmad duk sai da yake tafrijin waɗannan abubuwa yayi tafrijin littattafai na hadisi da fiqh da aqida akalla guda 150 akalla guda 150 mudawwana nan ta ku mudawwana tul kubra sai da zaina ya tafrijin hadisan ta Zama mun fahimci wannan da kyau ko littafin da ya yana buƙatar a tantance sai a zo a ware a ce sahih sunna abi dauda da sunan abi dauda kaga haka biyo biyo wannan aiki nasiru sunan albani ya zo rasuwa yi mana wasiya cewa wannan aiki ne wanda yake a kan kowane musulmi don haka ya bar mu da wannan aiki alhamdulillah ba tariya muke ba an karantar da mu mun yi ilmu wannan karatun da ya karantar da mu yanzu mu ma sai muka ci gaba a yanzu haka da nake magana nan a yanzu innan da nake magana aikin da nake yi kenan na tace hadisan bulogul maram kuma a raba su biyu sahih <coughs> bulogul maram da'if bulogul maram da littafin hadisan ahadisan nabawiyya wanda na ga ya shiga cikin mutane ya yi yawo yanzu haka shi ina kan aikin sahih مختار الأحاديث النبوية ضعيف أحاديث مختار الأحاديث النبوية dan muktarin ahadis ina jin yanzu na saura ɗaya bisa uku miliya gobe in na fita ofis na ɗin abin nan nan da kwana biyar sai a ƙara saki insha Allah a yara waɗannan ayyukan suna daga cikin ayyukan sakamakon wannan kan wannan website ɗin namu mun aza wasu hadisai guda ɗari waɗanda dukkansu ba su inganta ba kuma suna yawo a cikin jama'a su jama'a suke so su suke jin daɗi saboda imamu suyuti ya faɗi cewa nakiya mafi zaƙi da ɗan bid'a ita ce hadisan ƙarya hadisin ƙarya ita ce kiya mafi sukari to don haka waɗannan hadisai sai muka ware su guda ɗari da isai ne maudu'ai ne munkarai da su tabbata ba sai muka aza su akan intanet don kowa ya samu jama'a mun gane je kasa duba wannan www.asiraj.disland.com ka je ka duba za ga inda waɗannan hadisai suka guda ɗari kai su da turanci a kai su da larabci za ka iya kafo su kyauta duk inda muka hosting website duk inda muka buɗe website kyauta muke saki kowa ya je ya amfana kowa ya je ya amfana babu wani website namu a duniya da za ka je ka buɗe da zai ce maka sai ka zuba wasu 'yan daloli su kuma zai ci gaban kana buɗewa zai buɗe maka kuma duk wanda da ka ji na faɗi idan ka ji da ka same shi ba duk inda kake bugo lamba waya 06933481 sai a baka amsa a'a ai na buɗe ga abin da yake cewa yanzu nan za a yi guiding naka a nuna maka ya za ka buɗe babu matsala insha Allah ta'ala kyauta ne yana daga cikin aikin takaribus sunna baina zai umma yanzu haka mun zuba muryar nasiru dinan albani a kan intanet awa ɗari da ashirin da wani abu kyauta za ka je ka buɗe www.albani.co.uk albani .k za ka buɗe kyauta za ka ji muryar nasiru dinan albani www.albani.co.uk Usaimin.com, Bimbaz.com, Ibn Rabi.com, Bukhari.com duk waɗannan za ka samu muryoyinsu. hudubar da aka yi ta juma'ar da ta wuce, a ka'aba za ka ji ta live rush za ka ji ta a kan wannan website. Babu matsala, insha Allah aje. Waɗannan duk ane ne domin ne domin kusantar da sunna din zuwa ga ainihin al'ummar musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. sai mala yake cewa waɗannan hadisai su ne suka rikita addinin musulunci yanzu don Allah jama'a a ce musulmi kada ya addu'a ko a ce addu'a haramun yanzu jama'a a ce addu'a haramun ki kaga ne ka za ka yi da wannan to ɗan ɗariƙar shaziliya sun ce addu'a haramun ki ɗariƙar da mai igiya yake bi sun ce yin addu'a haramun ne ya yasa sai suka ce saboda ga annabi Ibrahim an wurga shi cikin wuta da aka wurga shi sai mala'ika jibril ya zo yake kana son in taimake ka sai yake a'a in dai daga gare ka ne dani ko ce to ubangiji fa sai ce wa hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ai tun da Allah ya san halin da nake ciki ya isa ba sai na roƙe shi ba sai suka tarkizi suka capitalizing suka kafa hujja da wannan hadisi suka matsale jikin ya to kaga annabi Ibrahim ma ya nuna ai tun da har kana kana Allah ya san da kai to bai halatta ka addu'a ba don in kana addu'a ma kamar kana tuhumar wai Allah bai san halin da kake bane har sai ka roƙe shi ke to yanzu wannan hadisi hadisi ne matacce a cikin bible yake old testament amma kun ga shi aka ɗauko shi aka biyo shi da larabci ana wa'azi da shi to yanzu idan iren waɗannan hadisai sun rikita addinin musulunci sun kawo rikici a cikin addinin musulunci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan muna faɗa da irin waɗannan hadisan wa awala duna taqaddumul muslimina irin waɗannan hadisai sun kawo wa musulmi ci baya hadisan ƙarya da hadisai da da nan sun kawo wa musulmi ci baya sai ka je ka samu musulmi yana yin wani abu wanda bai halatta ba misali sai mutum ya ɗauko ruwa sai ya ajiye sai ya ce wai ba da ba na maka ɗauko ruwa ka ajiye a ranar ya ɗumi ko wanka da yanki ta albara za ka kama ta hadisi ne matacce hadisi ne da isi munkarin jiddan ba ka da ba ka da gas ba ka da visa ba ka da itace ba ka da rike ba ka da rana araha sai ka fito da ruwa ka gasa maka ka je ka yanka sai za ka ce wa annabi ya ce duk wanda ya kusance to kada ya zargi kowa sai kan to yanzu duk waɗannan hadisan sun jawo musulmi rashin ci gaba sun jawo musulmi matsaloli saboda mai da su inganta da ba daga harshe mai sarki suke ba to waɗannan abubuwan da muke yi wallahi Allah ya sani ba na yi don kowa ya ba mu komai don haka muka yayi gari duk duniya ba ni da wani mai gida Allahu maulana Allah ne kawai na majidincin al'amarin mu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna yin wannan abu ne saboda Allah ba ma neman kowa ya ba mu ko kabo za mu je mu kasa lokacin mu je mu koya mu je mu kasa lokacin mu je mu zauna mu waɗannan abubuwa sannan mu ɗibi kuɗin mu mu je mu zuba mu waɗannan abubuwan baki ɗaya wallahi duk muna yin haka ne a da allu amanatul ilimi, saboda idar da amanar ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wa kama qala rasulu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda manzon Allah yake yahmilu hadha al-ilma min kulli khalaqin uduluhu wannan ilimi da na karantar da ku daga kowace al'umma ɗan baya waɗanda za su ɗauka to adilai ya kamata su ɗauka mutanen kirki ya kamata su tsaya su ɗauki wannan ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari sai in suka sami ilimin ne za su da shi an anhu tahrifal ghalina duk wata karkatarwa ta masu zakewa to waɗannan mutane za su bi su kore don haka ana yin ilimi ne don duk inda aka kawo barna a kai da ita duk inda aka kawo barna a kai da ita sannan wanke halal mubtilina da kuma ainihin kai ko ainihin wuce iyaka na mabarnata wa ta'awilal jahilina da kuma tawilin da ainihin jami'ai suke kawowa yanzu nan da na kawo muku ayar da ake hujja da ita wajen maulidi ba mugun ta'awili ne aka yi mata ba za ka ce wa Allah ya ce kulbi fadlillahi wa bi fa dhalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'una abinda Allah yake cewa falala Allah da rahama Allah ita ce ta fi cancanta da ainihin farin ciki da ita fiye da dukiyar da suke farawa yajma'una amma shi yan maulidi sun zo su fassara ta cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu da falala da rahmar Allah sun su farin ciki ne manzon Allah ake nufi da haka huwa khairun mimma Shi ne ma mafi alherin inda za su tayi in mun ce ba su san tafsiri ba sai su sun san tafsiri abinda Allah yake cewa huwa khairun mimma yajma'una farin ciki da falalar Allah da ƙar'ani da zuwan manzon Allah shi ya fi fiye da dukiyar da suke tarawa amma sai su wai su suna tare ne saboda ayat ta ce huwa khairun ya ji ma'una shi ne suke tarawa yajma'una suke ainihin ne suke taruwa to ayar cewa ji ma'una amma sai suke fassara ta da ma'anar yajma'una to yanzu wannan ta'awilar jahili ne ta'awili ne na jahilai dan a saban tafsiri to dole ne a nemi ilimi dan a gano wannan sai sa matasa ƙalubale ne a kanku wallahi alazim kamar yadda na faɗi matasan sunan a Najeriya dole sai sunan su wauta da ganganci da kuka ɗauka ana ziga ku ana ce muku wai mu yara don haka kuna ganin wai abin da ku yara mu yara muke kuma yara za su iya yi wallahi mun daɗe a kan ya ko maganar da ne a nan ko da san da na fara karantarwa nan shekara ta biyar na ce yau a kan wannan kujerar shekara ta ashirin da biyar kenan da wata biyu tun watan jun muka fara karatu a wannan wurin na tsaya a nan muka kafa allo muna karantarwa tun watan jun ko lokacin nan shekara ta biyar yau shekara ta nawa kenan talatin ko ɗan shekara biyar ka zai karantar ne ana riƙar ku da su zuwa ce a yara ne saboda aka yi kai ma sai daga tun da yara ne ke kai ma yare ne za ka iya yin shekaru ne abin kana ga ga an shekara saba'in dubu a ta yi kur da su gefe guda sun kasa cewa komai ba shekaru ne abin tashi za a aiki kuma mun yana magana sa ke kun yana alfahari da ilimi dukkan magana sa ku ta ja yi dole a ba ku sa inda ba ka irin waɗannan maganganun ne za a rinka irin waɗannan jama'a mun gane wannan da yanzu da Allah yake cewa alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhum al-akhirina me yake da ƙarshe kazalika nafa'al bil mujrimin yanzu Allah yana alfahari da ya halaka bayan su ne amma jan kunne ne gargadi ne mai da martani ne suna cewa a yanzu aka yi mutanen daɗin ka ba yi a yi mana tun mana shi ne ce Allah yake ba mu halaka na farkon ba yan bayan su suka je su mun halaka su kuma fa haka za su yi da in yayyace ce ne yawma idin min mukazzibin azaba ta tabbata ranar kiyama ga makaryata sai in yata je ta je ta tafi sai kuma ya yabi kansu ya ce ne eh alam naji alil arzaki na sai da ya yabi kansu akan hallakar da waɗannan hallakakun da ya yi zalika na fa'alu bil mujrimina yake mujriman yanzu ma haka za mu yi da jama'a mun gane wannan da kyau ko wani ne sai ce fa kadarna fa ni'mal qadirun mu muka iya kuma madalla da gaskiya yake faɗi amma ta kama ne saboda irin yadda muka yadda mutane ke mu'amalantar mu haka muke mu'amalantar mu ku je ku gan mu muna wa'azi a wasu wuraren ba irin haka muke yi saboda ne saboda ba wanda zai zo sunna annabi ko tsaye na mukabalanta sa to a zo ana karantar da mutane tsantsar addini ba za a yi kowa habaiki komai da martani ko bakan magana ba amma a nan a ja aya wani ya bakar magana da ke za a sami shi ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake adilai shi ya kamata su ɗauki wannan ilimin su biyo baya don ne don duk wani cikin da karambani da matsewa da ɓarna da mugun tamfiri da aka yi duk su rinka gyarawa to ke sa dole ne jama'a ce an zauna an koyi ilimin usulul tafsir an koyi ilimin qur'ani yadda azumi ya zo ku zaunar da mutane ku ne musu tafsirin qur'ani rajjara Ba a tafsirin ƙur'ani ba ma'anar ka zauna kana karanta mutane jallalaini ko rabbul azhan ko tafsirin qur'ani ba ka rinka fitarwa da mutane menene ma'anar ayar kai da kanka ko ba ka bi tafsirin mai tafsirin yadda ko ba ba tafsirin za ka yi tafsirin amma ka ja bakin da kyar ka fassara da kyar ya yi nan da nan sai ka ga majalakin yana gangaɗi ko wancan tsoho yana gangaɗi kowa ya gaji me yasa saboda ba wani kan kanka ba ka fahimtar me kake cewa Allah ya kiyaye to muna yin wannan ne saboda wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi a tashi a nemi ilimi don a yada gaskiya kuma a kare barna a ainihin a rufe barna wa tatbiqan li amri Allah azza wa jalla ko muna yin haka ne don aiki da umarnin Allah madaukakin sarki da Allah yake wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal ku taimaka wa junanku wajen biyayya Allah da tsoron Allah kar ku taimaka wa juna wajen saɓan Allah da kuma tsinkara hajji. to duk sa'ad aka gayyace mu wa'azi in ka ji ba mu zo ba hali ne bai yi ba duk inda ka ga ba mu je wa'azi ba lokaci ne bai yi ba in kai hakuri yana daga cikin plan ɗaya yana daga cikin tsarin sai an yi an yi wa kowa wa'azi da gargadon iko amma sai kuma karka ɗauko demokuraɗiyyar wa'azi ka ce sai wani ne yi maka wa'azi ka ɓata kai dai wani zai faɗi gaskiya ya zo wani ma zai faɗi gaskiya wanda duk zai faɗi gaskiya kana shiri amma an yana ne za ka ba da taimako za a kofar gidanka in ba ba ne kuma ana ɗaya wa'azi ɗaya mafi yanki ka ce sai yana ne ko ba yana ba abin da kenan ba gaskiya kake nufi ga ɗan demokuraɗiyya ne ko jama'a kun ji manufar mu ta biyu manufa ta uku tarbiyatul muslimina ala dinihim al-haqq tarbiyyantar musulmi akan addinin su na gaskiya a da'awatihim yin al-amali bi ahkamihi da kuma kiran musulmi zuwa ga aiki da hukunce hukunce dan haka mu ne na farko yan da'awar shari'a jama'a duk wani wanda zai goyi bayan shari'a ya zo ya same mu akan wannan hanyar ne a wannan hanyar muke tun muna mutsi mutsi a kanta muka furfure a kanta muke rayuwa muna kiran musulmi su dawo zuwa ga kan addinin su na gaskiya kuma su tarbiyyantu a kai sannan su dawo suna aiki da abin da addinin yake wata halli bi saba'ilihi sannan su rinka yin ado da falala ta addinin musulunci kar musulmi ya rinka sama a ofis ko a gida ko a makaranta ko a hanya cewa shi musulmi ne ka rinka yin ado da darajar da musulunci ya maka wa biyu da ladubbar musulunci su zama kayan ado ne gare ka allati takfulu lahum ridwanan lahi wanda in musulmi suka yi haka jama'a Allah za su sami yarda Allah duk inda kake kasa ji kunyar ya kai musulmi ne kar ka ɓoye kanka ba cewa ake ka zo ka harbi tsauri kai ne musulmi ba natsuwarka da duk abin da musulunci ya karantar da kai kar ka ɓoye komai saboda ka je makaranta ka zauna cikin arna ka je ka aske gemu saboda ka je makaranta ka sa dogon wando ka take shi dukkan rikice gaba ɗaya ba wata falala ko na dubban musulunci ta tare da kai wannan haramun ne to muna kwabar musulmi akan haka wa tuhaqiqu lahum Umar saada wal majd tsayawa akan darajojin musulunci shine zai tabbatar da musulmi samun arziki da girma تحقيقا لوصف su من فئات المستثنى من الخسران idan musulmi suka yi haka a ƙarƙashin kiran da muke musu to shi kenan mun tabbatar musu da cewa kenan lallai muna kokarin mu shiga cikin waɗanda Allah ya so da yake wal asri sai ce innal insana lafi khusr da Allah ya rantsuwa da sallar la'asar ko zamani sai ce mutum ya shiga uku to kokarin da muke mu fita cikin waɗannan shi yasa muka tashi muna wasiya da bin gaskiya muna wasiya da yin hakuri da Allah yake illal ladina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق To بالصبر tabbatar da wannan. wasiya da bin gaskiya wasiya da yin haƙuri shi ya sa ainihin muke ta wa'azi ka buga ka shiga ka fita ka je wuri ka za ka shiga ka haɗa ka rubuta kana ƙoƙarin sai an hana wa'azi sai an dakatar da karatu sai ka ga sai mun tsaya mun yi saboda mun saboda yin wasiya da gaskiya sannan kuma da yin wasiya da yin haƙuri mun san mu wa kan wasiya cewa mu bi gaskiya sannan mu wa jama'a mu wa kan wasiya da yin haƙuri kuma mu wa jama'a wa li amrihi subhanahu haka kuma da jin umarnin Allah maɗaukacin sarki da Allah yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun Allah yake ku yi ƙoƙari ku zama ainihin malamai masu tarbiyyar jama'a da abin kuke karantar da mutane na littafin Allah da abin da kuke karantawa abin kuke karanta su aiki da shi abin da kuke karanta su da kanku ku kokari ku tarbiyyanci kuma ku tarbiyyanta a kai jama'ar musulmi wannan ita ce manufar mu ta biyu ita ce gina musulmi da tarbiyyar musulmi akan asalin addinin musulunci da manufar mu ta hudu ihya'ul fikrin islamiyya sahih raya kyakkyawan tunani ingantaccen tunani na ainihin musulunci في ضوء القرآن والسنة أبي فحسن da Sunna. wa ala nahji salafil umma hadisa kuma ta farkin magabatan wannan al'umma ta fassara annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutan gidansu da sahabbansu to muna kokarin tunanin musulmi ya zama irin tunanin su ne jama'a ba da ya ga sai nan wani fasakki sai wani shiri tana hira da amerikawa gaba daya sai ta fitar da sakamakon wannan bincike cewa amerikawa a duk inda suke kashi sittin bisa ɗari na tunanin su tunanin gina kashi arba'in ne kawai suke tunanin wata harka ta rayuwa masu addini suna tunanin addinin ko ke gabata da amma da ana yake kashi sittin bisa ɗari na lokacin su wato in yana da awa ɗaya minti nawa kenan minti sittin to minti sittin ɗin nan in ka kasafta shi ɗari to kashi sittin bisa ɗari na wannan aya guda yana tunanin zina ne kawai saboda ba mata nan suna yawo tsirara ko ina sun bankare uwayen wucin kullu ne ko ina suna tafiya suna nuna cikin su don haka maza tunanin da suke kenan mata tunanin da suke kenan shi nan ta faɗa haka to wannan kyakkyawan tunani to irin wannan tunanin ne yanzu ake so ƴaƴan ku su rinƙa bayyana tsiraici ga wani irin su nan ana yi musu ya kame ta da kyau sai a ce ya ɗame ta wai ot ta fita in shaf ot ya fita a jikinta ta tsare daga kirjinta ta gantsarewa daga tsakiya ta bulluko daga duwawunta wai ot ta fita da kai shaf ot ya fita a jikinta tunanin mutane ya zama tunani irin na aladai zina suke tunani tunanin mutane ya zama tunani irin na masu mulkin zalunci ya za su yi zalunci tunanin mutane ya zama tunani na masu shaye-shaye tunanin mutane ya zama ya rabu da tunanin addinin musulunci ko kokari muke mu tunani wanda ya daidai da tunanin alkur'ani da sunna a bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai wanne iri ne tunanin su tunanin Allah ne suke ciki a kowane hali ina fatar an gane wa izalatul jumudil madhhab kuma yana daga cikin manufar mu gusar da da kwararren tunani irin na mazhabanci ma'ana sai ka ga malami ya zama dattin da riɗi a kan mazhaba ya ce in ba malikiya ba babu mazhabar da zai bi in ba shafi'iyya ba in ba anabila ba in ba ahnaf ba in ba zaidiyya ba in ba ja'fariyya ba in ba usmaniyya ba in ba mubarakiya ba ya ce babu mazhabar da zai bi to yana daga cikin aikinmu gusar da mutane a kan wannan irin gaskin gari ɗin tunanin a ce wannan maganar ba ta hukunta cewa muna cewa ta abu mazhaba ce za ka iya yin mazhaba kamar za ka iya cewa kai da nufi ne za ka iya cewa kai da yarabe ne kai inyamuri ne kai da haushe ne kai da fulatani ne amma kakka kawo mana kabilanci a cikin musulunci ko haka za ka iya bin mazhabarka ta malikiya amma ka san musulunci shi ne asali malikiya katayoyi ne da aka tattara na wasu malamai ba lallai su zama daidai da abin da qur'ani da sunna suka ce ba don haka in har ilimin ka bai kai ka bi qur'ani da sunna kai tsaye ba kana cikin bin wannan mazhabi sai ka ga abin da ya zo kai tsaye daga Allah ko annabi sai ka ɗauka to in kai haka kai daidai amma yanzu misali mazhabin malikiya ta ce haramun ne a yi wa ɗaka ciya ranar bakwai ku karanta ɗan kodiyo cikin iya ukin nan to shi ke nan manzan Allah kuma ya yi wa Hassan da Hussein kaciya ranar bakwai to yanzu manzan Allah ya yi haramun ke ne? masu wa'azin malikiya sun ce kwaikwayon yahudawa ne a yi kaciya ranar bakwai yanzu manzan Allah ya yi kwaikwayon yahudawa ke ne? to yanzu dawo da tunanin mutane a rabu da daskarewa mazhaba in za ka bi mazhabar sai ka bi amma ka san cewa mazhaba ba ita ce asali ba gaba mazhabobi fatawoyi ne suke bayarwa da gwargwadon yadda suka samu kansu misali zamanin sarkin kano usmani ya fitar da wata fata sarkin kano usmani malami ne ce kuma albani ya koma tarihi zuwa yi tarihin sarkin zazzaye kuma tana kama ne munasaba ce in kai ne da awa ne sai ka yi bincike akan abubuwan da suka faru a zamanin ka da waɗanda suke kafin zamanin zamanin sarkin kano usmanu malami ne sarki ne ya tara malaman kano wazirin kano na wannan lokaci shi ne mahaifin wazirin kano na yanzu malam isa waziri malamin tafsiri to mahaifin shi ne wazirin kano to ire-iren shi ne a kada. ko tara shi ya ce matan kano suna wata shekar ita ce duk da babanta ko mijinta ko wani mata ya rasu in aka ɗauki gida aka bata idan mijinta ya ɓata maka rai sai ka fi tafiya gidan ainihin wanta ko gidan ubanta ko gidan wannan ta sai ka dawo gidanta da ta gaba idan ta dawo ta zauna wata ƙawarta na in ta ɓallo sai su zo su haɗu wata na in ta ɓallo sai zo su haɗu sai ita ta zama magajiya sai wurin ya zama markazi sai maza su rinƙa zuwa suna fashi kanka sai sarkin kano yake ina ganin a ƙarƙashin haka daga yanzu za mu fitar da doka daga majalisar mai martaba sarkin kano usmanu cewa dukkanin matar da haka shi rabon gado ka a ba ta ginannen gida sai dai a ba ta gona ko dukiya ko wani abu saboda gudun waccan barna wannan aiki ne sabbin zari'a a cikin mazhabin imam malik karkace ne cikin mazhabin imam malik malaman suka wattaka miki suka amince miki a wannan lokaci shi ke nan sai aka zartar da wannan fatawa yanzu wannan fatawa ce jama'a to yanzu wannan ba ita ce shari'ar da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ba an yi aiki da ita ne don ke maganin wata barna jama'a mun gane to in in ƴaƴan kane suka taso suka ce wannan shine addini suka daskare a kai to sai muke kuskure ne to sai kuma da a suna faɗa da sarkin kano usmani haka ne ba haka ba ne ba faɗa ake da sarkin kano ba kun ji hakikalin yadda matsalar mazhaba ma da haka ta faru babu wani malami cikin malaman fiqhu imam malik ko abu hanifa ko shafi'i da yake na kafa mazhaba ibn qasim ko ne saka sakataren mazhaba wani a yana karantarwa ne abin da yake karantarwa fatoyin da yake tattarawa shi ne ake fatoyin wanda yake faɗi shi ne ake tattarawa in wani ya je yana cikin karatu na kai mai tambaya sai ce ga abin da ya faɗa sai ce ha za ma zahaba ilaihi malikun wannan shi ne abin da maliki ya fito sai a fara cewa wannan mazhabin maliki ne wannan mazhabin wani ne amma ba ta zama aka aka kafa mazhabar da jama'a imam malik har ya mutu bai san mazhabar abu halisa ba bai san mazhabar maliki ba bai san mazhabar wani ba wanda ya san mazhabar shi a ma'anar da kuka ɗauka na istilahi na wani abin da suke nufi da mazhaba fahimtar da wani ya tafi kai to ba ita ce asalin addini ba ku karanta ɗan kodiyo a cikin littafin shi hidayat tullabi ila tariqil hayat don sai dai ya ce duk abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisi na wannan abin shari'a duk wanda ya tashi wa'azi da wannan zai yi wa'azi kul inna in unzirkum bil wa'azi. da wannan ake wa'azi kaɗai Kur'ani da sunna yake kuma duk mutumin da aka kira shi zuwa ga yabi wannan wa'azi Kur'ani da sunna wajibi ne ya amsa an hudu yake kuma zalunci ne wani ya karantar da Qur'ani da sunna sai ka ce wannan ra'ayin shi ne sai ta yi zalunci ne kai haka to saboda haka mu kan ba mu kayyada mazhaba ɗaya muna bi ba kamar ni ba malikiya nake bi ba ban taɓa jin malikiya ba ba wanda zai ce ya taɓa min wankan ƙarfi, ko ya min baptisma ni na imamu maliki amma na tabbatar hassan ni na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam kasan wa gayatan don haka ba a yi mini baptisma da sunan imamu maliki ba ko wankan tsarki da malikiya amma musulunci shi ne abin da addini na sidratullah wa man ahsanu min Allah sidra jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma ba mu sukar imamu malik ba mu sukar mazhabin imamu malik kuma kai ma da zaka bi mazhabar za mu sukar ka amma in ka ɗauko ra'ayin mazhaba kana yi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu maka rabbi a nan misali annabi ya ce wanda ke azumi sai ya ci abinci ya sha da mantuwa a cikin watan azumin ramadan yanzu Allah ya ce babu ramuwa babu kafara hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari da muslim da hakim sun suka ruwaito karanta global mara akwai imamu maliku da malikiya sun suka ce a'a za a rama guda daya ne dalilin su suka ce ba hadisi suke da shi ba ba aya ba suna son su ce ya rama ne don kar ya je ya ce yana murnar ya karya aji an yi haka ne don aladar da shi sai ka ce da annabi yake ba ramuwa babu kafara babu wata hikima da za ta sa a ce ramuwa sai annabi ya aji kai ya murna shikenan to sai a ce ke yanzu kun ji suna shukar imamu na maliki a kun ji suna shukar maliki a ba ma kukar mazhabi ba ma kukar maliki ba ma kukar malaman fiqh hasali mu ma muna karantawa muna karantawa yau ma wai jama'a ne ya jawo duk wannan sharhin ne ba littafin fiqh ma muke karanta bane duk a huta na gaba ɗaya to amma sai su je suna kamfen fiye da shekara goma sha biyar muka zo muna karantar da risalar nan a wannan masallacin har samuru aka ji ana kamfen cewa su albani suna sukar fikihu wani ya zo zauna can ya zauna sai zai samu ana karatu risala haka ya kawai cikin tagun da karatu karatu yake kai wani ya albani ne a masallacin nan aka haka take a wata tambaya ce kake yi ga wanda yake karatu shi ne kace an ce kuna zuwa fiye kuma ni na zo na samu kuna karatun sama. muka ce to ka je inda aka baka labarin akwai kuskure the information is not accurate bai cika ba labarin da ya daidai da ya cancanta a kira shi information ba shi da granulity ba shi da information granulity labarin yana da kwankwata a cikin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan kuka gane wannan a nan ne sai ka koma tafsirin azizul hamid sai ka ji ko me ake nufi kenan da karanta littafan fiqh ana karanta littafan fiqh ne don a amfani da ijtihadin su saboda abubuwan da ba mu kai mu gano a qur'ani ko suna ba suna tattauna suna rage mana hanya kuma in ma aka ce muna cikin littafan fiqh kullum muna hujja da littafan fiqh a nan amma wai abin da ake so mu rufe ido duk abin da littafin fiqh yake mutum shi ne daidai to in aka faɗa haka izuwa ta ce in kana da mata biyu in kana ɗakin hawa da za ka je ainihin ɗakin rabi ba a ran nan ko da takalminka ko ka sai dai ka tsaya dokin ƙofa rabi ta ɗauko maka in ka leƙa ko ka shiga kayan haramun haka izuwa take muktasar kuma ya ce ya halatta to yanzu littafin cikin guda biyu ya faɗa kuma kenan to wanne za mu bi ahalar ya ce idan kana in ka taso za ka yi zaman tafiya ce ka manta sai ka wuce da ka je sama sai ka tuna zaman tafiya za ka yi yake in ka wuce za ka yi juda kablar salami in ka dawo ka zauna za ka yi a da salami askari kuma baban abdurrahman ya ne shi Sai ya ce in har ka riga ka rabu da ƙasa to dole ka ci gaba idan har ka sake ka dawo yake sallah ka ta to yanzu an cikin zaɓi wani za a ji ku zaɓen mana guda ɗaya A ashe dole a cikin waɗannan biyun a tabbatar da ɗaya to ɗayan da aka ce kuskure ne an zage shi kenan yanzu a ce sai da ka sai ka gano kuskuren wani ba kowa kuskure jama'a ba zagi ba ne idan ba ka jin hausa kuskure ba zagi ba ne mistake wani ya kuskure domin ba shugantaka ya nufi ba gyaran addini yake so sai abin ya faru tun da ba annabi ba ne ke sai sauke ma abin da yake daidai nassin sunna ma ya nuna cikin hadisin bukhari sai aka miki lada ma saboda mutum ku na gyara a yafe miki kuma kuskuren naki to saboda haka wannan ya amsa kibohin da ake kawowa akan eh, manhaji fisuhu menene menene menene menene ko kuma wasu sai suka ce yanzu ku ba ku da mazhaba kenan ai sai aina yana da mazhaba balle mu fir'auna bai da bai da wani addini ba ai kowa yana da mazhaba mahaukaci ne kai a duniya bai da mazhaba ne mazhaba shi in ka ce mutum bai da mazhaba wato bai da abin da yake tafiya a kai kenan kai ka ce za ka fassara qur'ani da hadisi a bisa yadda imam malik ya fassara shi yasa aka ce maka maliki kai ka ce za ka fassara a bisa fassarar da shafi'i sai aka ce baka shafi mu ko muka ce za mu fassara a bisa fahimta annabi da sahabbai da tabi'ai da yan gidansu da atba'u tabi'ina waɗannan in ka tattara su su ne salaf to mu kuma sai aka ce mana salafi don haka in an ce me ke ke mazhabinka sai ka ce kai kana bin mazahibu salaf mazahibu salaf kake bi akwai ba za ka makale guda ɗaya ba sai ka ce ai guda ɗaya ba wahayi ake nufi ba muna duba abin da yake daidai ne kai sai ta amma in ba ka da ilimi fa sai ka tsaya da gwargwaron abin da za ka yi ba ka yi laifi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma matsalar zama a cikin mazhaba shine in dai tana cikin mazhabi to sai mazhabanci ya kama sai ta asibanci ya kama kamar in ka taya faɗin ni ƙabila ka zane ni ƙabila ka zane to sai ka rinƙa jin wani ko a zuciyarka sai ƙabilanci ya biyo baya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai da haka kun ji wannan sannan wa ta'assud al-hisbi wa ta'assud al da kuma ta'assudan goyon bayan kungiyanci wanda yake na dukkanewa ma'ana ba mu ce karka shiga kungiya ka ba ko karka kafa kungiya tunda addini za ta yi hidima ba kungiya ce ta kafa ta kawo akida ba a wannan wurin duk da lokaci ya ƙuri, dole in tsaya dan yi bayani wasu daga cikin mutane suna tunanin wani aka ce kafa kungiya ya halatta yana nufin da kan musulmi idan kungiya ce ta kafa ta kirkiro da wata akida tsakanin akidar da annabi ya gina mutane a kai kamar kungiyar mu'tazilawa kamar kungiyar kawarija kamar ƙungiyar shi'a wannan shi ne bai halarta ba amma kungiya ce za ta kafa na nasrul islam abubakar mahamudu gumi dr abubakar imam sardaunan sakkato suka haɗu da su da bayan allah irin waɗannan suka ce jama'ar da ke taimakon musulunci a karantar da musulmi a naɗa limamai a musuluntar da magudawa to menene laifin jama'atu nasir islamu yanzu a karkashin wannan ma'ana babu ana nan waɗannan suka ce jama'atu ihya sunna wa isnadul bid'a hadisai kenan babu laifi waɗannan suka ce jama'atu ansari sunna babu laifi waɗannan suka ce jama'atu izalati bid'a wa iqamati sunna babu laifi amma menene laifin sai ka rinka ganin cewa duk wanda kuma bai shiga kungiyar nan ba to ba musulmi ba ne to karkata yanzu ƙungiyanci ya zo to haramun ne irin wannan kafa ƙungiyar kenan amma a'a sai ka kafa jama'atu ansari sunna wani ya ce ya kafa jama'atu izalati bid'a wani ya ce kaza za a tafi musuluntar da maguzawa sai kuka ga za ka haɗe ƙauyen maguzawa ɗaya sai ku haɗu a gaisa a waje na sallama sallah a jihar ta kama a yi tare an a teku nan yanzu kar mu shiga mu tare wuri guda tunda kun taho mu ma mun taho ko ku jama'atu izalati bid'a ku je wurin maguzawa ku kiri ko kuma ku je wurin marikita ko kuma ku je wurin ma'ikara sai a rarraba su a cikin aiki ɗaya aka taho yi manufa ɗaya ke amma a'a in izala su zo sun musulunta da baya, ko ɗan jama'a su nasirin islam sun zo ce kai da wannan musuluncin da kuka karɓa gwamma ma ku zauna a magudancin ku ko kuma gwamma ku je kekin san ma ku karɓa addini to yanzu wannan kafa ƙungiyar wannan haramun ne to abin da muke faɗa da shi kenan jama'a amma mu ba na shiga ƙungiyar kowa ko muna ba da shawara kaka shiga wata kungiya ko muna ba ka shawara kaka fasa wata kungiya domin shiga da kafawar shi ke haifar da kungiyanku amma in ka sami kanka a ciki ke so mu ce maka kai taka tsantsan salam salam kai ka fita lafiya jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Annabi, saytara ala uquli kathirin min al wanda bin mazhaba da kungiyanci ya mamaye kwakwale da hankulan dora daga cikin musulmi yau a duniya kowane musulmi sai ka ji shi dan mazhaba ka gane shi dan kungiya ka gane yana kungiyanci yana mazhabanci wa abba'adahu an safa'il ukhuwati islamiyyati nasiya wannan kungiyancin sai ya nesanta su daga tatakkiyar dan uwantaka ta musulmi kuma ka ce kai ɗan jama'atul na islam in ka ji an ci a yalwan sandan har na sun abta wa ɗan jama'atu hudu a sai kai kafi kai tsalle babu ukuwa to ƙungiyar sun ka haramun ne ka rufe ƙungiyar ka ba ta da amfani domin ka ɗauka addini ne daban-daban amma aiki kuke so ku yi addini to addinin ya fito ta fadi don haka jirgin ruwa ɗaya bai isa ba ko wani yake zai yi kauri kaza wani yake zai yi kauri kaza to wannan babu laifi ne kama MSF da aka kafa ta take yada addinin musulunci a cikin makarantu babu laifi to ne laifin masu kafa kungiyoyin da ayi maguzawa babu laifi ne laifin masu kafa kungiyoyin don yau na kabarci aiki babu laifi menene laifin masu kafa kungiyoyi domin jawo yara da ke shaye-shaye suna wa'azantar da su babu laifi amma in wannan ta zagi wannan wannan zagi wannan to al'amari ya rikice baki ɗaya jama'a